mu kiganiro icyo ushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushyitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije bimwe bigakogwa n'ibindi bigakogwa kugira ngo twese dusenyere k’umugozo. umwe ni ukugira icyo ushikirije nta kirapfa tubahe muri kino kiganiro cyacu aricyo cyanyu kibaha akaryo ko kugira icyo mushikirije ku makuru mwumvise kuri radio isanganiro ayo nayo tukaba tuzi ko twabamenyesheje amakuru atari make icyo tubasaba gusa kukabari muri bwa bugwaneza mugatanga icyiyumviro mu buryo bubereye atagushikuza mwo atanu gutukana kurimwo habayemo mbere no eka no kwitondera kucugira icyo ushigirize kugira ngo ntikibe gikomeretsa abagenzi abariko barumviriza radio isangano ni 1989 n'ibicendwi hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu reka dutangure kubashikiriza uh, kubacira ku mayange amwe mu makuru akomakomeye twa dufise muri nondwe Giricho shikirije nuko rero amwe mu makuru akomeye yaranze nundwi turi ko dusozera nuko mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye ari we aramutse umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko kuva kuri uno wa gatano n'ibyapfundikiwe mu nama isanzwe igiri ya mirongo ibiri na kabiri y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango mukumva rero yuko ariteka iteka ku amatongo ari muri zone ya Murambya komine Mutimbuzi na ya leta nk'uko biri mu cegeranyo cemejwe n'inama nshikiranganji yo ku munsi wa gatatu w'inondwi nk'uko bishikirijwe rero na Prosper Ntahogwami umuvugizi akaba no munyamabanga mukuru wa leta muri iyo nama nshikiranganji hakaba hapfunditswe ko abegwa n'ico kibazo ko atagikorwa kirekuriwe gukorera kuhakorera gushika hafashwe iyindi ngingo aho ni mu marambya abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza nabo bidoga bavuga ko babona imirima itari mike y'ibikaju mu rukoko ni muri komine gihanga yamaze imyaka ishika ku icumi ngo bakaguma mu bukene bwisuka urumva ko bibababaza basaba abategetsi ko baho ihinguriro muri ibyo bikaju atari uko naho ngo babasubize imirima yabo ariko atanu urutete rw'isukari ruraboneka kuva icyo gihe ngo n'agahombo ku gihugu hamwe no kubakibamwo kibamwo byashyikirijwe na Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Oricom ryishinze kurwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta n'inyuma y'iyo myidogo y'abanyagihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe nico gihabwa amashyirahamwe n'amahinguriro ashira ivyo yahinguye ku isoko adafise impusha nk'igisukari sosumo igicayi otebe igo mineral water uh, rihingura amazi impusha zayo zataye igihe hari rongo n'ayandi atagira impusha nka safibu Eh, rihingura ubuki imena soma usubire rihingura ikinyobwa cyitwa rahatangawizi n'ayandi ayo yose rukumva yuko adafise impusha ah, cyane cyane zitangwa n'ikigo kibijejwe BBN kugira babe bisuganije rero ngo bahawe ikiringo cy'ukwezi kumwe kumva yuko ah, ukwezi kumwe ariko bahabwa abarimyi bataronse nako abarimyi batonze kurondera ifumbire ku munsi wa mbere ku bituro bimwe bimwe itangirwa kibubanza bavuga ko aho kugira ahubwo basabwe gusubiza amajeto ah, bayirihiye ko bakavuga ko bafise amakenga ko iyo fumbire batazoyironka kandi ngo imirima kirononekara bamwe mu bari ko begeranya ayo majeto basiguye ko ari kugira ngo ishyirahamwe fomi eh, rihingura iyo fumbire ribona ifumbire isigaye gutangwa kandi abatanga ayo majeto ah, bakaba ah, babanza kwiyandikisha k'umukuru w'umutumba kugira ngo umwe wese azoronka ifumbire ikwiranye n'amajeto yatanze abanyagihugu bafite amatongo mu gasenyi hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu bamaze igihe basaba gutunganirizwa ngo barashima ikete ryavuye mu biro by'umukuru w'igihugu rivuga ko uh, uko botunganirizwa mu kiganiro kubamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane Maître Emmanuel Niyongabo aserukira abafite amatongo muri ico kibanza yatangajwe no kubona ikete ryasinywe itariki ya mirongo ibiri na gatanu ruheshi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ryaranyegejwe eh, mu gihe umukuru w'igihugu ah, intumbero yatanze yo kubatunganiriza itari bwoba itubahirijwe mu ntunge basabye rero umugwi ujejwe kubatunganiriza ah, washyizweho na leta gukurikiza ibyo mukuru w'igihugu yategetse haratangujwe isekeza ryo gucandaga ibitungwa inka impene n'intama yandwara ndwara yo mu kiyaha cya hare ku munsi wa kane ingozi icyo gikorwa rero kikaba cyatangujwe n'umuyobozi ajejwe ubworozi serge nkuru nziza akavuga ko izo nshansha borozi bazozironswa ku buntu kuko ngo zarishwe na leta amafaranga angana miliyari zine z'amarundi nayo rero ngo nibwo buryo bukenewe kugira ngo hagugwe urucanco rw'umugera urwo rucanco mva rwaraye rutangujwe eh, w'inyonko yo mu kiya cya rifiti byashyikirijwe n'umushyikiranganje ajejwe ubworozi inyuma y'inama yatunganjwe n'ubwo bushyikiranganje bufatikanije n'ubw'intwari yo hagati mu gihugu hamwe n'abahinga muri icyo gisata cy'ubworozi rero Guide Rurema yamenyesheje ko vuba cyane hagiye kwigwa uko hosubira kubagwa ibitungwa by'inka impene n'intama bamwe mu bavyeyi barereye kuri Ecofo mutakura baridoga mu gusabwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri kugira umwana ahabwe amanota yiwe basigura ko batabona igituma batozwa ayo mafaranga n'ubuyobozi bw'ishuri basaba kuronswa insiguro ivuye mu buyobozi mu bajejwe indero ku bijyanye n'ayo mahera jean paul bigirimana umuyobozi wa ecofo mutakura we asigura ko ayo mahera ari ibyavuye mu nama y'ababyeyi azofasha mu kubaka ishuri rigeretse kabiri mm, igorofa agahumuriza rero abavyeyi ko uwifuza kubona amanota atawe bankira byumvikana eh, ko ubonanye n'umuyobozi uca eh, uronka ayo manota Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura barashima igikogwa cyo kuzibira ibinogo mu mabarabara yo mu gisagara bavuga ko bituma uh, igisigara igisagara gisa neza kandi ngo biranafasha kugabanya amasanganya bagasaba ariko ko bikogwa byokorwa no ku mabarabara urwaruka rurenga ibihumbi bitatu nigo rwashikirije imigambi yagwo mu gihugu cyose mu ihiganwa ry'imigambi y'urwaruka ku rw'amakomine yose y'igihugu byashyikirijwe n'umuhuza Ah, nako n'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambi w'igihugu ufasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi paeje mu mfunyapfunyo Desire Manirakiza akaba amenyesha ko umugambi utegerezwa kuba uterera mu iterambere ry'igihugu kandi ngo imigambi ibiri iruti yindi muri 10 izotogwa buri mu ikomine niyo izoronka imitahe yibanze Amapikipikare agera ku mirongo ibiri ehm, yarafashwe n'abajejwe umutekano mu ndwiheze kubwo gutwara abantu cyangwa ibintu hatisunzwe amategeko hamwe no kutagira ibyangombwa muri komine n'intara y'amakamba ibyo bikaba byashikirijwe mu nama yabaye ku munsi wa mbere aho muri iyo ntara yahuje abajejwe intwaro abajejwe umutekano hamwe n'abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki n'abashebuja babo aho haciye hashyikirizwa umugwi w'abamotari cumi na batatu ugiye rero gufasha mu kugenzura bagenzi babo bakorana bahunyanga amategeko mu kunguruza abantu cyangwa ibintu hatisunzwe amategeko ayo rero namwe mu makuru akomeye yaranze ino tugiye gusozera ku munsi w'imana ariko urumva yuko haracariho iminsi ibiri mbere tunipfurize cyacu ahoje kuronka ayo mabanga yo kurongora akarere ka afurika mhm. na kare yari intwari bushyitse ku by'ukuri mm. ni ukuvuga rero kuri ayo mabanga ujye kuronka ni uko natwe abanyagihugu twoharonkera ikigwa mm. na cyane cyane mu iterambere kuko urumva n'amakungu aradufasha mu mugongo kabisa yusufu eh. wibaza ko itogwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko eh, bizokungura iki bizokungura iki u Burundi hamwe n'abarundi Eh, na cyane cyane icyo uburundi buzokunguka mhm. ni uko eh, amakungu yabonye yuko uburundi mm. bukomeye cyane kandi bushobora kurongora akarere ka afurika mm. mu bijyanye eh, n'uko twebwe turonka akaburu ko kujya hanze bizonyorohera mm. cyane ngiye nko guca agafaranga mu bisanzwe urazi nka twebwe abayisilamu ko dukunda kurondera cyane cyane mm. ni ukuvuga rero biruca byoroha cyane kuko umuntu arugenda mu gihugu kanaka yidegenza atanga ubonane zihari yusufu butoyi tugushimire cyane ngahe musonga ati aha iri rero ubona yuko biciye byanka tutabandanije kiyago ariko ubona yuko yari karavuga ku bijyanye n'ifumbire uwundi munywanyi ku murongo neri mwiriwe neza tuganira nande minani Pierre turasaza minani piyeri umeze neza gapiye twavuze amakuru menshi hano ku isanganiro n'ayahe yagukoze ku mutima yewe ubwa mbere ntanguye gushimira igihugu cy'uburundi uh-huh. burya munsi ntaramutse mu rugo iwe mm. akaronka iteka ryo gutwara tuvuga naho bari ubutwara ikomine mm. afite agaciro gusumba utwara mu rugo iwe honyine mm. nk'ubu yatwara uburundi akongera agatwara iyo nama ya afurika mm. ni agaciro ntangere kuri we no kuri twe rw'abanyagihugu bandanya kuri cya kindi kindi wagomba uganire ko Eh, hari ingorane zahe na ni mu mwange nyakubahura amatare nabo nyene mm. abatuye ku mutumba wa mwange hari kutumvikana mm. hagati wewe urimwe mu bato umukuru w'umutumba n'icegera ciwe wewe urimwe mu bato hari unahageze naho baza abanyagihugu barabikwereka ko badahuza ntibahuza mu majyambere none ibyo birazwi none gama turasaba ko nyakubahura amatari yohagera cyangwa akabaza abanyagihugu hari ukutumvikana hagati y'umukuru w'umutumba hmm. n'ibyegera byiwe ariko mawunyesho kumubiri ah maonyesho maonyesho uti rero ah, kuba batumvikana umukuru w'umutumba n'icegera ciwe ngaho mu mwange byishiki ni uruhe ruhombo abanyagihugu bagira twagira uruhombo kuko kubijanye iterambere ry'umutumba hmm. ntibiba bikigenda neza mm. uca ubyumva ko biba bica bigenda ntibiba bikigenda neza kuko habayemo kutumvikana mm. kuri bo abategetsi badutwara ibyinshi birononekara ah, ni igiki rero cokogwa ni uko amatare kujya bitanguye mu minago mm. yogerageza akabona ko imitumba irwaye ntura kugira ngo bakorere hamwe iterambere ry'umutumba imitumba yacu turabona ko turiko amaze kwama kutumvikana hagati mukuru umutumba n'icegera mubona ko ibintu byinshi bica bihagarara Maonyesho Terence tugushimire cyane ni maonyesho rero ari mu rumonge ahitwa mu mwange aha tubwiye ati umukuru mutumba n'icegera ciwe ntibumvikana ariko agasaba ngo kugira ngo bigende neza nuko nyakubahwa buramatara arongoye intara ya rumonge yobanza akahashika sinzi reka twakira abandi banywanyi ku murongo mwiriwe ndagize mwiriwe eh, tuganira nande muherereye ah, muganira na butoyi itoma butoyi itoma utwaka uyu mperereye eh, muri kumwe nyabitsinda mu ntara ya ruyigi nyabitsinda mumeze neza sana duga ku noneho leta ngo yavuze yuko ibyo bahashinga irindi hinguriro ry'isi bose leta yabivuze ahubwo ni umuhuzabikorwa uh, w'iryo shyirahamwe yavuze yuko ati yatanze icyizero y'uko uh, bizogenda neza muri bibiri na mirongo ibiri na kane ihinguriro be ryabonetse mbere natangura imirimo aha imuyinga mu giteranyi ntibikunze ko tubandana tuganira no munywanyi wa radio isanganiro ariko abandi bashitse ku murongo mwiriwe Allo Yambu neza tuganira nande Umuntu yitwa Bonaventure Bonaventure Ego muri commune Shombo Eh Bonavani Ego gutaha. Na yahe makuru twabashikirije akagushika ku mutima? mwakoze Ego eh, meni Bonaventure avuga ati urucanco runyaruke rukwiragire hose kugira ngo uh, abantu bose bashikirwe maze kumbure barabe yuko nibitungwa byabo byikora ko kugira ngo abana baje ku mashuri undi munywanyi ku murongo mwiriwe Emmanuel Gisuru Emmanuel Mugisuru mumeze neza amahoro kabisa duga ku ijambo mano mm, kuvuga abo barundi mbolera batayironka mhm mm eh, twerekana yuko barihiye ko utwo bahirihiye ko amafaranga kugira ngo kugira ngo ihinguriro risuzume rirabe neza ati mbega dusigaje gutanga iyingana gute numva ko imbolera yabutse none uyu mwavu nturabura kubera ko ni ukugira ngo bamenye ibiharuro aha tikumbure batanze amajeto ati bisigura yuko umwavu wabuze ibyo Emmanuel yita imboleya urazi yuko gisura ngira ngo iza bazoyikwiza nka gatanu kugira dutere imbere cyane ah, mbe mwibaza ko ari abanyagisuru gusa bazohava bunguka canke eh, igihugu cyose ni igihugu cyose no mu makungu ahubwo natwe mu gisuru duke twumva kwishima kubera tuzi yuko atakwidoga ngaho tubashimire cyane mbe ngaho mu gisuru muri ku rubibe na ah, ku mupaka w'imabamba hano muri kigoma ngaha eh ameze neza harashushe kwera ubu ntiworaba ni nengo ni Amerika Utiriro kumbure amabanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jejwe agiye kubafasha kumbure kugira imigenderanire myiza n'abaho kuri uberundi rwa Tanzania na cyane cyane umwizero ni mwishi mm. Nibaza nk'ikintu mwahora mubura kivuye muri Tanzania mugiye guca muronka kubera aya mabanga y'umukuru w'igihugu ari cyaha ndakumva gatanu kuri gatanu bwana bucumi iri shyirahamwe riraduteye amakenga amakenga nyabakese urabona bararima ibyo bikajya bikuma hmm. baguma barandagura nta nta kamaro na kamwe tubona bifitiye mhm. icyo twosaba ni kubera uwo muhuzabikorwa muri iri shyirahamwe yatangaje avuga ngo ngo bagomba kure muri iyi myaka ine mm. ntareke kubesha twe twegereye ngaha nta kintu na kimwe kiriko kirakorwa riba ryarubatse n'ubu rimeze kujya nyene hokorwa iki icokorwa mm. ni uko boreka bene gihugu bakakora ibindi migambi mm. ntiyahe wowe ubona yoza icumbi ico gikaju imigambi bahora bahari mu Mm. ibiterwa byose birahaba ntibarekura abenegihugu bakorere hajya kuko mm. nta kintu tubona biriko birafasha duga kwijamba ariho ikindi wagomba ushikirize ko ijambo baragomboye turaduturasiriza mm. amajeto mm. bashaka mutubari zega fomi yarananiwe bimeze gute none mwe musubiza amajeto bababwiye gute bariko turiko turasubiza batubwira ati nimuyasubize kuko ngo yataye garanti gushika itariki mirongo ibiri na zine ngo nta na hamwe bizoba nyine none mwumva ivyo bintu ibiki bimeze gute bababwiye ko yataye garane eh, kandi abanyagihugu na cyane cyane ko twumvise ko hamwe bitanguye boronka akazi urazi ko n'akazi mu burundi abantu benshi bakabuze mbere kiriya gihe yaratangiye n'abino mushi bitoke twaraja gukorayo tukaronka ibyo dufungura n'ibyo dufungurira imiryango uti rero bakwakwanye kugira ngo musubire kuronka icyo mutungisha umuryango neza cyane neza cyane tugushimire cyane mano ahantu kinini kijyanye na hajya mu marambi mhm. none hajya mu marambi ko abantu bahamaze iminsi atari mikeya mm. kandi bafise amazu amaze akomeye hmm. ko numva hagiye kuba uruhombo kandi ubwo ruhombo rugiye kubaho kandi leta bahubaka ibona mbere bafise n'amakaratasi mbere ngo yemeza ko ari aho iwabo bizogenda gute mujembo n'umenda no kunyagwa pururiye sinzi leta iraraba abanyabura nibyo byaba byiza tugushimire ababijejwe bariko baravyumviriza bumviriza radio 189 n'ibicendwi hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu twizere ko iciyumviro cyawe bacumvise ego kandi nongeye gukeza n’iteka mukuru w'igihugu cyacu yarose amabanga yo gutwara eyasi hmm. nibaza ko tugiye kuharonkera kuko kuko eh, bijya bihugu agiye gutwara ariwe abihagarariye harimo ibintu byinshi byoshobora gufasha uburundi avugiye uburundi bwiwe neza tuzoronka ku tumushimire Emmanuel ubona yuko ibyiyumviro yatanze byamaze gutahurika uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu mwakeye Eh, mumeze neza ego tuganira nande eh, muri kumwe na jamari jamari na emu eh, wa jamari ema tuganira uri he ema je ni kirungu yani kirungu kabisa muri kumwe nyabitsinda mu rugi nyabitsinda eh ahitwa kirungu eh kirungu duga ku eh je jo navuga mm ni kwa mwe ucanju yani bahe bacanca ibitungwa eh bivino ne bariko baratangura mu yindi mikowa itandukanye mm, intara eh none ko ari ngahi none batonda none byose bigenda gute ndibaza ko ari urutonde mhm. ah, urabona ejo bari ngozi uno munsi bari mu karusi ah, twizere ko naho mu ruyigi nyabitsinda muzoshikirwa kwa ni rero bagize niba aho batandaje baca batangura kurya eh ngwaho eh buroche eh burocha mm, wacu jamara ari hariya munyabitsinda bonabaza yuko mbega aho batanguye gucanca ibyo bitungo bace batangura kurya oya iryo tegeko ryo gutangura kujya ntiriraja mu ngiro reka ntirinanatangazwa reka twumvirize n'ubundi munyuranye ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuganira nande muri aho ku rusengero mu buhonga e, mu buhonga nta modoka y'ikirengana burema bagerageze hmm. babanze bahatabara wenda uwawe uri mu gyansoro ibonye ko zitari ko zirarengana jewe nkora mu gisagara ca bujumbura jewe nibye ndahacisha imodoka je nama nahaciye uno munsi wahaciye eh, eh, ego vraiment imodoka yawe vyanse kwihaca kweri zirahaca mugabo urumva ubwoba ni bwinshi eh, ubwoba ntububura ah, ni umugambi nibaza yuko uzobandanya kuko ah, ni umugambi uvuga ati zero ni pool byumvikana yuko atakinogo bazosiga mu ibarabara ego burema basha banyaragase kubera iryo barabara rya jenda ritaraba nk'iryo tugushimire cyane Emmanuel Mukayogoro Kabutare ahizwe hitwa mugeregere mm, mugeregere mu kayogoro ka butare rugeregere nayo ni mu cy'ibitoke cya rugombo urumva yuko amazina asa n'agenda kunga gusa undi munywanyi ku murongo ari nawe arangiza kino kiganiro mwiriwe amahoro cyane mwitwa bande